Sənə göz verilmədi çılpaq qadınlara baxasan, sənə göz verilmədi pisliklərə baxasan, sənə göz verilmədi sənə icazə verilməyən, halal olmayanlara baxasan. Bəlkə insan televizora baxdığı qədər Qurana baxmayıb adam. Televizora baxdığı qədər adam Qurana baxmayıb. Quran-Kərimdə Allahın danışdığı ən şərəfli sözlər, əhsənül hədis, danışılmış sözlərin ən gözəli Quran-Kərim. Adamın gözü baxmayıb ona. Lakin bir dənə uzaqlaşdım məclisdən, bir dənə uzaqlaşdım başqa bir yerə, çılpaq qadınlara o qədər baxır ki, tərk elədiyin, hicr elədiyin, bu Quran-ı kərimdə elə hurilər vəd olunub ki, qardaş, sən dünyanın hansı nöqsanlı qadınına baxırsan? Sələf alimlərindən biri deyir ki, hansısa bir gözəl bir qadın görəndə onun çirkabların da yadvasa, onda ona baxmaq istəməyəcəksən. Ancaq sən şəhvəti cəhətdən baxma ki, bu nə gözəldir, bu nə boydur, bu nə buxundur. Sən baxışla ki, o boylu buxunlu ayaq yoluna da gedir, tualetə də gedir. O boylu buxunludan yel də çıxır, hava da çıxır. O boylu buxunlu aylıq xəstələnir, heyz də olur. Bəlkə yaxın dura bilmərsən, iyidən baş çatdı ya. Tüpürür, nə bilim, vəlğəm tüpürür, sidiyə gedir. Onun nəyi gözəldir? Yəni, dəyərmi cənnətin hurilərinə dəyişməyə? Dəyərmi Allaha qarşı gəlməyə? Dəyərmi Allaha üstə eləməyə? Dəyərmi Allahın gözləri möminlərə gözləri qorumaq əmrini tapdalamağa, əzməyə, atmağa, baxmamağa, həddə aşmağa. Dəyərmi o qadın, qardaşlar? Dəyər, dəyməz? Dəyməz. Dəyməz, qardaş. Nöqsanlılara niyə baxırsan? Allah subhanahu wa ta'ala rəhməti ilə yaratdığı cənnətdə kamil, tam bir həyat, ölümsüz həyat və orada xəstələnməyən, əxoluna getməyən, daim bakir olan, bikir olan qadınlar vədili. Nəyi nəyə dəyişirsən? Yox, sənə bunun üçün verilmədi. Bu gözlər sənə bunun üçün verilmədi, qardaş.